і увімкнув знову. На цій дорозі такий звук був вартий двох кулеметів. Чи ви не знаєте якоїсь іншої мелодії? сердито запитав шафер. Тремтячи від холоду перед розбитим вітровим склом, він присів на підлогу, щоб хоч трохи сховатись від крижаного вітру. Не забудьте гукнути мене, коли знадобляться мої послуги. Десь так через милю, гадаю. Як це через милю? Ну, коли під'їдемо до казарм. У того хлопця в лімузині був радіотелефон. Справді? Швидко глянув на нього Сміт. Чому ж ти не застрелив його? Бо я вже не та людина, босе, зітхнув шафер. У моє життя увійшло щось прекрасне. Між іншим, ти й не встиг би його підстрелити. А між іншим, як ви слушно помітили, я й не встиг би цього зробити. Шафер обернувся і подивився крізь задню шибку автобуса, чи немає за ними погоні. Але дорога була порожня. Однак картина із заднього вікна відкривалася досить цікаво. Шлос Адлер, уже цілком охоплений велетенськими омахами полум'я, своїм пекельним світлом на півмилі осявав засніжені схили й долину. Ясно було, що погасити пожежу не пощастить. На ранок там буде лише купа обгорілого каміння, що протягом кількох наступних поколінь псуватиме чудовий краєвид у мальовничій гірській долині. Шафер відвів погляд від замку і пошукав поглядом трьох інших пасажирів автобуса. Але всі вони поховалися під сидіннями. Вилаявшись, коли на ще одній вибоїні його жбурнуло на бічні дверцята, шафер уперся ногами в підлогу міцніше і глянув на підсвітлений спідометр. Ну, рятуй нас, Боже, вражено вигукнув він. Дев'яносто. Кілометрів, кілометрів, а не миль, спокійно пояснив Сміт. <gasps> Вже спокійніше мовив шафер. Подивився, як Сміт знімає з акселератора ногу і тисне на гальмо, тоді знову глянув крізь вибите вітрове скло і тихо свиснув. Ворота військового містечка були за якихось 200 ярдів. Місце перед вартівнею та широкий плац заливало яскраве світло від ліхтарів, гурти озброєних солдатів здавалося, безладно снували туди-сюди. Враження безладдя, як враз зрозумів Сміт, було цілком хибне. Солдати підбігали до вантажівок і хутко залазили в кузови. Висока активність і жодної помилки, зауважив шафер і додав. Я ось думаю, чи не він ураз замовк, очі в нього полізли на лоба. З воріт казарм, попри вартівню, випав з величезний танк зупинився, розвернувся на 180 градусів і перекрив їм шлях. Його гармата покрутилась туди-сюди і завмерла, спрямована просто на фари автобуса, що під'їздив. Ой, лишенько, вражено прошепотів шафер. Та це ж тигр. Ой, босе. Так, це не іграшка факт. Погодився Сміт. Лягай на підлогу. Знаєш, яка в нього гармата? І заходився ввічливо мигати фарми назустріч тигрові, молячи Бога, щоб стрілець у танку не натиснув на спуск страшної гармати. Стрілець таки не натиснув на спуск. Сміт зменшив швидкість, завернув у ворота казарм і зупинився. Намагаючись не показувати своєї пораненої руки. Він опустив бічну шибку і виструмився з вікна. До автобуса уже бігли троє солдатів з сержантом на чолі. Усіх автомати на поготові. Швидше закричав Сміт. Телефон і лікай сюди. Він показав пальцем позад себе у салон. Там полковник Вайснер. Його двічі поранено в легені. Та не стійте ж, ради Бога. Але ж поштовий автобус, е, почав сержант. Нам подзвонив, він був п'яний, чорт забирай. Завтра піде під трибунал і Сміт, стишивши голос, додав, а ви разом з ним, якщо полковник помре. Сміт натиснув на педаль і поволі рушив з місця. Сержант, переконаний.